dushaka urukundo we kandi dushaka ubumwe mu gihugu cyacu. Radio isanganiro mu mwanya wa mbere ku murongo mwiriwe radiyo isanganiro mwiriwe biboneka rero yuko umunywanyi wacu bidakunze ko tubandanya twumvikana kumbure bishobora kuba ari ikirere undi munywanyi ku murongo mwiriwe imvo imvo nukubera nyene atagito atagitiro cyo ngo cyisase kihari ni gice none gamabuci twibaze mbega igitoro kibura kubera ko abagikoresha canke imodoka zikoresha ari nyinshi canke ngira nuko atakihari gusa umeshe amakuru je sindi cyo bipfa ko mugabo abijejwe kabisa niba narabe igituro kiboneye mm bwa isake kwa ni gike ya vraiment nta kihari nibarabe igituma ikintu byo babiriko biravako hari uruhombo muragira mwebwe kubera tagitoro cha essence kihari uruhombo eh, rurahari kuko ngubu murazi amadokima yaraduze twuma turiha amakori mhm. eh, turariha amakori urumva umwanya tuba dutonze tuba turiko turahomba mama turesema abavuzi n'abamubwira ati nabuze vesema niwe ntondeye igitoro ntavyemera hakorwa ikiga amabuye nibagerageze rero abajejwe barabe igitoro ca kiboneke bimere nk'uko byari bimeze muri iyi minsi kabisa twari tugaciyemo ababijejwe barakumva ku mirongo umunani n'icyenda n'ibicendwe bari bujumbura hamwe no kwijana rimwe hagati mu gihugu twizere ko igisabo cyawe bagiye kugira icyo ko ubona rero yuko mabuji bitakunze batubwira kumbure ikiringo bimaze icyo gitoro kitariko kiraboneka ariko ngo uruhombo rwo ruriho kubera ko rumva akazi karahagarara bakabura uko babyitwaramo imbere y'ababahaye ubuzi cyane abariko baratwumviriza bitakunze ko bamenya gutyo bibere akarorera abatwumviriza cyangwa banashima bibera icigisha abatwumviriza umunywanyi ku murongo yego yambuneza ndabumva tuganira nande na bigirimana dominiko ibugendana bigirimana dominiko ibugendana ni muri gitega mumeze neza yego hameze neza no kuri kose twashimye imvura iragwa none muri senari y'intara rumaze y'imyaka ibiri waraburanye waratsinze eee nibaza ko ari cyo natsinze kuko mbwa nta muntu n'umwe arigera avuga yuko yatsinze nibyo wibaza canke n'urubanza nibyo wibaza canke n'urubanza gwasomwe urumva ko watsinze canke watsinzwe natsinze kubera habaye mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri Eh, ku bijyanye na ya matongo dusanzwe dufitanye amatati n'iyi kambi yo ku mudugudu ni ukuvuga abagiriwe rusansuma utwibukije neza cyangwa utumenyesheje bari bande Barabafise amatongo atashikiriwe cyangwa bari amatongo yashikiriwe mugabo kumbure eh, bari bande bari bafise eh, na bari bafise amatongo bashikiriwe ni kuvuga amatongo yabo yaguye aha ahegukira ikambi y'igisota eh, mhm. burya rero izo ntonde zari iziki zari intonde z'abo bantu nyene ziki rero kugira ngo zibafashe iki babone yuko baguye mu ah, mu kibanza cy'igisoda cyane ni intonde z'abantu banditswe mhm. kugira bahabwe umuzibukiro aha aha genda idoma kuko nyene rero izo ntonde mm. ni ukuvuga ko intonde za kera twebwe ku marogise dufise mhm. ni abantu majana atatu n'umunani mhm. ejo bundi ko izi ntonde bagize za rusasuma eh, ku izo nshasha bazanye n'aba bashasha bongewe ko mhm. ni ibihumbi bibiri n'amajana atandatu n'umunani iza mbere n'amajana atatu ibihumbi bibiri n'amajana atandatu n'abantu umunani iza mbere zari amajana atatu eh, zari amajana atatu n'abantu umunani Mhm. ariko kw'abo bongewe kurumva ko abantu bongewe ko ari benshi ibihumbi bibiri n'amajana atandatu n'abantu umunani bose hamwe n'abo ba kera dushyize ko abo bantu b'amajana atatu n'abantu umunani mm. rero icyantangaje kandi numva umenga ndafise n'umubabaro mm. ku izo ntonde zaje ku munsi wa kane mhm. basomye abantu ijana na mirongo irindwi na batanu kandi hariko ibihumbi bibiri n'amajana atandatu n'umunani Ego jivyo bimeze. Abo bandi basigaye bababwiye bavuze yuko bari he arabiki kw'intonde bari bazifise. Ico rero nico kibazo twebwe twashaka nk'abene gihugu batoyi. Babasomye bababwiye iki? bavuze ko abo bantu ijana na mirongo irindwi na batanu basomwe mhm. eh, ko aribo bantu bategerezwa gutunganiriza vuba tuca turabaza mhm. ati none abasigaye tuzoca dutunganirizwa gute mhm. cyangwa duzoca dutunganirizwa nande ibyo rero byaradutangaje kuko ntiyigeze aduha umuco kose wabura amatara ariko ndakubaze neza bwana bosco neza na neza bazanye izo ntonde intonde mwarazirabye musanga ziri ko abantu ibihumbi bibiri n'amajana atandatu n'umunani izo ntonde bazanye ku munsi wa kane abo bantu ntabariko bazanye intonde z'abantu bacaguye mwabo mwabo ibihumbi bibiri n'amajana atandatu n'umunani ni ukuvuga bazanye intonde z'abantu ijana na mirongo irindwi na abo bakose babura amatara n'umukoso wa musitanteri abo nyine eh, bari baje eh, bari baje mu kwezi kwa mbere uh-huh. eh, baragira kontorori uh-huh. baragira kontorori y'abantu banditse mm. baraduhamagara turiyumva ariko ubu ku mm. munsi wa kane uh-huh. twaribuze amazina none twebwe tuzoca dutunganirizwa gute mm, none abo oye ijana na mirongo irindwi na bangahe bahamagawe murabatse bararobanuye hariho abegereye n'abategereye Eh, hari habegere n'abategere ni ukuvuga nk'uri ku metero ijana ugasanga hariho uwundi ari ku metero amajana atatu yahamagawe na wari ku metero ijana atahamagawe hari n'ufise hari n'uri ku metero igihumbi bababwiye ko igitumizo ntonde zabaye nke ari iki kugira buri muntu wese ahagarare ku itongo ryiwe hanyuma bamusasumireho mushaka ko komisiyo ijejwe eh, kwa gusasuma abantu bafise amatongo ngaho yohashika kugira ngo eh, isasume umwe umwe wese ari aho yegukira yego yishikire kuri teri kuko niho bazoca babona ukuraho kuri n'ikinyoma aho kiri ariko ndakubaze nawe bosco ego ubwo nta busuma bushobora kubamwo nk'abantu bari basangiye itongo ni ukuvuga nk'umuryango utaragabura ugaca usanga baje gutonda bose kugira ngo bahabwe umutsibukiro natwe mm. nka bene gihugu nicyo gituma twashaka ko bashika ku matongo mhm. hanyuma kumbure nibasanga nk'itongo ririmo abantu babiri mubona bizoca bigenda gute bo basanze itongo rimwe abantu babiri mm. handi ku muntu umwe ni uko yokumva kamo kabo k'abajeri kuko turi turumva ku maradiyo aravuga ko azogwa kumwe n'abanyagihugu eh. dutegerezwa rero kumwambara mm. ariko muganiriye n'abasoda ngaho bo bababwira iki none nk'abasoda mwoyaga iki aribo mufitane amatara tugushimire cyane bosco egome ikibazo cyanyu ndibaza ko iyo gishika cyahashitse kuko hajyaho isanganiro cyane cyane muri uno mwanya ibiri kumwe n'abo vyega bose eh, baba abanyagihugu baba kandi n'ababijejwe ndavuga abajejwe intwaro hamwe n'abandi twizere ko ikibazo cyawe cyumviswe ikintu twashaka ko mutwo mwotubariza mm. twashaka mutubarize none ni mwibarize burya bariko barabumviriza babijeje twashaka mutubarize kuba bakurira abo basoda none baharondera shando tirete baharonderera kuharima tugushimire rero ko turwanireyo twese ngo barime nabo tugushimire bosco ego me murakoze gira muba mwubaho egome hajyaho mm, isanganiro ni bosco rero yatwakuye ari mu cy'imbizi n'ibubanza ku kibazo cy'amatongo abanyabubanza abantu baba ngaho mu za cy'imbizi n'ahandi mw'ako karere ubona yuko badahuriza ko n'ikambi y'igisirikare yo ku mudugudu ariko iyo kambi yo ikibazo cyawe sindiko ndacumva neza jewe Dominico sindiko ndacumva neza kukuvuga uvuga uti nk'akarorero ifumbire ya fomi yagugwa ibihumbi mirongo itatu muyigura ibihumbi mirongo itatu na bitanu sinzi ko nibaza ko ari jena ariko ndatahura ariko uh, sinzi ko wotomora neza bayabaka kubera iki ni kose kuri nkuru nziza baradukuye ko kandi barongera baraturiya none biratuma biratuma ifumbire itaboneka ifumbire tuba turayironka ku buryo bukwiye mugabo baca baturengeza ko bijyana n'amatarinzi ni ukuvuga ikizimba umufuko baca turengeza ko ibihumbi bijyana n'amatarinzi mm, hakorwa iki none ga dominiko hakorwa iki kugira ngo bigende neza abanyagihugu mureke kwidoga ni ukuvuga byiga cyane mukaraba ukuntu byotomoka twebwe ntabyo twokwiga ntabyo twoshobora wanashima si twe dufata ingingo ariko kumbure ababijejwe harimo n'ishyirahamwe tuburura ngira ngo barumva uko bazobikora undi munywanyi ku murongo eh, twarasabye ariko ntitwumvirijwe cyane nawe nyine yababujije yababujije kurira ipikipiki ngo kubera iki eh, twe mu kutubuza yavuze ngo ntimubuze umutekano mhm. mugabo twe tuhaherereye nta muntu n'umwe turumva yarasiwe ino muri kano karere cyangwa ngo hariho imigwi yoba ntawe twarewewe rero ico ico bacinyegeje inyuma y'ivyo bintu twarasavye tuti twebwe tufise intambamyi yego hagaca basaba yuko kugira ko uno munsi yababwiye buramatari yababwiye yuko kugira ngo musubire kuri izo izo moto zanyu bisaba ikiringo kingana gute reka nta kiringo kizwi kihari hari abanyagihugu baba barakomeretse bivuye kumbure gukoresha nabi ibyo byuma byanyu reka ntabagongana reka mm, mwibaza ko yisunze kugira ngo ababuze kunyonga imoto zanyu twese twarayobewe twese nta n'umwe aramenya twese twaragumye tubaza turanashyika no muri zose mu kubaza twarabuze baratubwiye ati twese twumvise ingingo ivuga uko iyo ngingo yayifashe ryari haracindwi zibiri hacindwi zibiri ego ah, kugera kuri no munsi yababwiye yuko bizomara ikintu kingana gute nta kihari nta kizwi twere twufise intambamyi y'ibyo bintu byacu birohava bitwagwa na maragarazi kuko iyo bwuzuye ushobora utwara imirima kuko urabona imvura mu gatasi kayo ariko kunyonga imoto sivyo byari gutuma kumbure maragarazi rutuzura ngo rutware imirimo oya mu gihe hari ibintu twita gusahura gusahura no kuvuga kugwanira n'uruzi mm, ndibaza ikibazo cumvikanye eh, sinzi ko hari iyindi nkuru ufise oya inkuru yariyo niyo ibabaje cyane kandi ntibabajeje ndumwe n'abandi barekora baba barakabisako kugera ubu n'abantu bangana gute barimira mu mwonga wa muragarazi reka ntabo woharura ngo umare kuko nabo muri komine kayogoro twese turi hamwe no mu ntara ya bururi agace gatoya bararimayo komine hmm. giharo bararimayo ni ukuvuga ni ikiyaga kinini rwose birumvikana ko abaharimira muri benshi ariko abasarura bakoresheje imoto baba bangana gute Eh, ntibari bake none wumva bamaze kuvamo nk'abaronka itoni cumi na zitanu wumva abandi bari mu nyuma yabo baronka itoni zitanu badaca bagurirwa udupikipiki mu mm. ncamake iterambere twari ko twarizamwo ni uko duca dufatirwa mu mugongo muri ubwo buryo mm. uti hakogwiki mm. nimba bitokumvikana mm. n'abamutwara budufasha kudukomera amashyi basi nimba byoshoboka badufashe badutabarize banashikeho barabe ibyo tuvuga ko ari iby'ukuri yuko basi hoba hariho ikibazo ushobora cyaba cy'umutekano hama bafata inkingo barabye neza kubera ko ari iby'ukuri hariho ishyirahamwe fonike rigejwe iterambere ry'amakomine aho iwanyu mwaba mwaregereye kumbure abarijejwe kugira ngo mubereke ayo majujwe yanyu nk'icyo ntacyo twatuzi ni ukuvuga mwebwe mumaze kugera kwa muri komine nta busumba buramatari ahari muri komine muri komine haba hari musitanteri nawe ntiyovuguruza musitanteri nticoroshe si ikibazo cyo kuvuguruzanya ahubwo nibaza ko ari ikibazo cy'umwumvikano kugira ngo kumbura abanyagihugu borohegwe ariko kandi n'intwaro nazo ntizigira ikibazo mm. radiyo isanganiro ku isaha z'ibiri n'iminota mirongo ine n'icyenda no kuvuga mu minota cumi n'umwe tuzaba dushikiriye isaha zitatu aho muza guca mukurikira amakuru mu kirundi ariko imbere y'uko dushikira isaha zitatu turashobora kuganira n'undi munywanyi umwe cyangwa babiri ku mirongo irindwi na gatandatu ubusa gatatu ariko tutashoboye kumenya iyo muyavuze rero rimwe na rimwe abicigwa kuho byabaye ingahe iwanyu bitarashika cyangwa naho akaba inyigisho ku bandi kumbure batarajijuka mukumva rero yuko haje isanganiro ibaha akaryo ko kwita akinzahabu kugira ngo namwe muyage ibyo mugona muyage ibibabakiye mwumvize ko nko murutana rumva yuko abarimyi bidoga cyane cyane abarimira mu kiyaya cy'uruzi rwa muragarazi bati turarima tukimbura ariko tukabura ingendo dushikana utwacu imuhira kubera ko twabujijwe gukoresha ibyuma bishobora gupakira imizigo cyane cyane ipikipiki bikumvikana yuko ngaho mw'ako karere kigamba amashiga eh, mu kigamba hafi eh, ni kuvuga mhm. hariho abavukanyi bari mu gasho mucankuzo mhm. niko muranyuma turakumva gatanu kuri gatanu bariyo haraheze hafi ukwezi bako iki kubera iki bari mu gasho kubera iki bari mu gasho mu bisanzwe bafatanywe rode bafatanywe harimo bamwe bafatanywe rode ibidandazwa bya magendo e. ibidandazwa bya magendo bigizwe n'iki n'iki bari babikuye uwo yari ifarini yari afise akuye he hanyuma akagira abamukurikira byari iyo farini yarayikuye he bwana viyane muri tanzania mhm, muri tanzania yayicanye mu nzira z'ibinywa bica hazwi n'amategeko yego yego ariko ni n'abariko baramusunikira mhm. baciye babafatana rero hariko harahera ukwezi nta n'umwe arumvirizwa kandi bose baratari muri iryo bohero nta n'umwe arumvirizwa bari mu gasho ka komisariya canke mu ibohero rikuru rya komisariya mu mutankuzi komisariya mucankuzo yego rero twasaba yuko bokumviriza eh, urumva aba aba aba mwene ifarini hamwe n'abamufashije gusunika bose barafashwe yego rero gushika iki gihe ntibarumvirizwa baherutse babashyirayo gusa ntibarumviriza ubu nyine hakorwa iki yuko bubumviriza hanyuma nimba ari ihano bakaraba ariko je nibaza yuko kumbure kugira ngo umuti toba kubagumizayo gusa batazi batazi igihano bazogira urumva bisa wewe uvuga uti arabera bere arabahanwa bahanwe ariko bamenye aho bahagaze yego ikibazo gishikirije ndege ya bwana viane ababafashe abajejwe intwaro n'ubutungane abajejwe ubutungane cyane cyane aho muri komisariya nk'aba opeji n'abandi eh. ndibaza yuko bakumva tugushimire cyane